What the heck was that? Wow! Cheer, cheer, cheer! Leute, was geht ab? Zap! Ihr wisst Bescheid, was läuft. You know that. It's the voice of Cologne. ich weiß, ihr könnt mich kaum hören da draußen. Atme ein, atme aus, atme ein, jetzt atme aus. Sweet Glas kiffen, heute Nacht abdriften, gib mir das mein Glas bitten, darf ich um Beifall bitten. Atme ein, atme aus atme ein, atme aus. Ich saß auf einer Bank, saß auf einer Bank, saß auf einer Bank mit dem J in meiner Hand. Jetzt fahr ich in den Benz, fahr ich in den Benz, fahr ich in den Benz mit dem J in meiner Hand. Atme ein, atme aus, atme ein, atme aus. Geh durch die Schildergasse in die Altstadt, Mann. Gerade eingeharzt und total verplant. Kommt ein Typ von der Seite und sagt, warte mal, Mann. Bist du nicht randalig, stark halt mal, Mann. Atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus. Atme ein, jetzt atme aus. Ich bin ein Lerkolon aus, da mach mein Ding. Optimus Rhyme, man nennt mich Mixtape King. Du willst kein Beef, Homie, küss meinen Ring. Stop! Homie, es ist dein Leben. Atme ein, atme aus, atme ein, atme aus, atme ein, atme aus, atme ein, atme aus. Ich saß in der Linie 1 auf dem Weg für G. Diese mega Braut steigt ein, ich sag, hey Baby, do you know how horny you make me? Sie hat einiges drauf, ich vergess die Lady nie. Atme ein, atme aus, atme ein. Alone und Artimus. Gott gegebener Flow, mit dem ich protzen muss. Yo, ihr wollt mehr von der Show, doch jetzt ist trotzdem Schluss. Ich weiß, heute Nacht komm ich wie eine Glock zum Schuss. Atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus. Atme aus. Atme aus. Atme aus. Atme aus. Atme aus. Fire it up, Optimus.